Baionako erriko etxetik segitzen dugu goizuntan zuzenean eh, urte bat etaren eh, ahmagabetzea eman zela. Hemen eh, Baionan alde batetik, baina ez Baionan bakarrik beste leku batzutan ahmak, ahmategiak, susen izaiteko e, bat, leku desberdinetan ziren eta leku horietan behatzaileak bat ziren ikusteko gauzak behar zen bezala egiten zirenez, Eta gurekin ahmategi batean zen erritar bat, e, baiako hauza pez oia gainera batit egunon. Egunon. Ez batit molenik eh, nuntzinen, zu, susen? Beaz eta ginen eh, vilenav de... vilenav de Navarrenx. Hortan... Biak nuan. Bai. Biak nuan. Bai. Eta, bai. eta nola zinuen zuk beraz egiaztatzaile jolo hori? Bai, eta eh, jadanik eh, ba, baginuen ziburun eh, talde txiki bat, eta hortako nahi nuen seitu. E, behaz ere, ba, errateko bi, bi hitzez e, guk eta endaian, gizu e, ekin eta badugula aspalditik gara jartan, fen Frankon garaian, eta harremanak laguntzaile bezala eta bon eh, adeskide bezala ere zenta ibiltzen ziren endaian eh, <clears throat> tabernetan eta gu ere eh, demora hartan. Bon behaz eta nahi hori ikusi, nainuen hori eta bizi. bizi. Hortako eta nainuen nuen joan eta behaz abiatu ginen Uh, nintzen eta ere Paul Badiola uh, doni bane luitzuneko uh, biak uh, ginen biaz eta eh, etorri ginen uh, lehenbizi bayonarat eta hortik uh, zien uh, iru edo lau oto <clears throat> nirearekin eta baginuen gidari bat bere otoarekin seitu dugu eta ikusi dugu fite joanen ginela aski gurun zenta paueko autopista hartu, hartu ginuen eta gero seitu dugu, han eta aliatu dira, behaz uh, Bironav, Nonavarenz uh, Elisa ondoan ba ginuen lehenbiziko uh, eh, itzordua. Behatzietako naski, eta hor eh, etorri zen eh, amar minutan buruan etorri zen bat, hura seitu ginuen gero joaiteko, ziro eta ondorat. Eta gero ginen uh, oita bos bat uste dut, Eh, behatziak terietako edo la anginen, e, eh, espatzen ginuen e, noiz etorreko ziren, banan e, luze izan da, zenta beden hiru orduz gongira gure artean. Bazen jadanik e, taletiki bat ere guria baino lehenango antzienak, behaz e, ginen hamar amar bat edo loko zerbaitan, zilo hartan, parkatua zen e, nola tinduarekin eta nuntzen, Beaz, guardi arte kasik eta esperatu dugu. E, memento bat entzun dugu eta otuak eta eluziela, E, eh, eta bon, polizia hori etorri da. E, eh, bazen tentzion ebat hori segur da. E, Denak pixkat eta zei gertatuko zen hori giden. Baina ongi pasatu da, galda indute eta kartu identite horiek. Argazkiak hartu dituzte bakutsak, kartak bakutsak eta gero uh, em, lauden baten buruan dola egenute bon, oai uh, behar duzu emendik uh, eh, joan, zenta edekiko dugu ziloa, eta zerbait gertatzen balin bada ere, enkas, behaz eta uh, joan gira. Uh, <clears throat> Gero, guardi eterdiak ziren jadanik, behaz nahi giluen ere eta baionako giru hori eta ikusi ere behaz itzulik gira, eh, gauzak hona pasatu dira. Mm -hmm. Eskertuko zaitugu, lekukutasuna ekajirik, bat itxala berri, mire esker? Deusetaz, Etaren armagabetzea duela urte bat egin zen apilaren sortzian, goizberri berezia euskal irratietan, baionako erriko etxetik, zuzenean. Beraz, jazko apiriraren zortziko egunaz horretzen eh, gira egun eta hainitz parte hartzaile izan ziren, eh, batzu lehen planoan agertu direnak, beste batzu ezain beste. Uh, eh, ainitz laguntzaile bazen eta magianik jorri, zu ahmatiki batean zinen egunan? Egin hon? Nun, nun izan zinen zu? Uf, <laughs> egerraiteko enduke izan nohit, zian uh, landezetan ustitiatu. Eta eh, noraz zaharri batzuk zinen eh, horretara, takmategi batean, itxetira? Izena eman zinen, eh, nolabait jintzen zure bila? Enfet, ze gerraiteko enakian bate jo izaen zela eta mespean jakin nian lagun bat ekerrenik. Hala, hori basatekila bihamenin eta hor mespean behi handiat delibatu jatutu dira. Ze informazio bat zinen bezpegan? Hainan informazio nik gerraiteko. Enakian xuxen zagituko zen, banakian uh, eh, barguinila, voilà, juntatu uh, uh, dejarmaketan egiteko lekukutarsunen uh, egite, koa minibat, enakian xuxen nula. Voilà, banakian nila portablik hartuk behar, bar nila goizik jeiki, <laughs> xiotik abiatzeko. Eta, voilà, egia, hor, uh, ene lagunak jarrekitiat, mena egiazki... Uh, ahetan konfiantza behinin, beste ezpeinekin deuze zagituko zen, eta hami bat eh, lotxak arrizian. Bara, <laughs> enakien nian setar zinik sobe. Zoin momentutan eh, jakin jakinduzu uh, eh, ahmak eh, eta uh, ikusiko zinituztela edo ondoan izan entzinituztela? Eben, afet, goizan, ez uh, dakit, rantzakin sortzionetan hola, heltigutuk baiunat, eta hau dela, sibiotika ondun, fe, Ez ganakin sobea noa juiten ginen. Nakian bar genira baiunan juntatu, eh, heltu hat. Eh, eta bizien eh, zeian uh, hor uh, gelan, zan juntatu Eta wala, hanu kentiak emini bat aholkiak eta setaxun habo, wala, ez genira portablik hartu behar, ez genira nihua iz behar, eta, wala, eta bar genira jarraiki, galtoi pausatu gabe, ami, <laughs> ba, voilà. Ajan sekre bezala gerran ezagin. Eta, bera, me da... Hor, eh, erdi lotxa gintian zen, eta ni han unianen sibotar egin batekin. Eta, en fet, eh, hor ikusita euh, euh, gu jente aski, aski famatiak erran ezagu heltzen. Jar, Jose Bove, fe ikusita gu hebenko izapezak, eta hor gitu kamino bat hartu eh, zela euh, mementu importanta. Gero nola pasatu da, taldean nok baitek informazioa, noa joan behar zen, eta nola pasatu da? Eta en hanbaz izien, eh, alternatibako kidik uste teat, be, Frantzia otik zinik, eh, adibidez gu jazian eh, renekua, bretoiekua, eta ordin, eh, voilà, be, jarraik idiagu, oto bat hartu idiagu, talik ekin ditiagu, jar, ba, bat otaik, uh, izapez, gazte, elkarte, wala, mi mato taik, wala nahasi gutuk. Eta uh, bako be gida hoi, alternatibat. Ko gida bat, eta en fet, wala, jarrak idagu, eta otoien siatzen, siatzi diag emi bat galtoen pausatzia. Jakiteko pu uh, noetai ginen, zenta kusi diag bidia, fe, autobidia hartu diag, eta argunt uh, elkigutuk baiunatik. Eta egitea lan Eta ni pentsaten jat, <gasps> behar bali da, si bat ahazun, <laughs> ni goizanko bosto eta jekik, eh, Ez eta hanfet <laughs> nila handezeta zunuk. Eta han, uh, eh, wala, be, gu heritipi batetan. Haba zuntian eh, beste bikide, euskal herriko. Eta hek bat beste oto bat, eta hor otuz kambiatu gutu, kenjarrakitzeko. Uh, oihan hil eta geho oihanin bigerren pausatu eta geho huinez zun, baina bat sartu, eta bera. Ero, arat arribatuta, demora egon ziste, polizia arribatu haitzen? Ofe, be, aski luze, jandezagun. uh, <laughs> eh, be, wala, heltu gutu, kargazkia hartu ditiagu, hamba zutia beste jente, gubezarakuk, be, ba, goizak.